macca simore noogas e jeetati nden yehi haa ñalawma foftere o ɓenni saanga weendoogo ñande hoore yontere mariyama magdala e mariyama goɗɗo o njehi ƴewtoyaade yanande nde tan leydi yerɓi no feewi malayka joomiraaɗo telli dow asaman regni haayre nde fawi ɗum baŋnge jooɗii heen o wayno kono majje ni kadi comci makko ino danwuno tal no ɓira ɗamni gardeji ɗi goni e signude kulol paɗɗi mbayino mayɓe ni malayka o ƴetti konngol wii rewɓe ɓe onon woto kule mboɗa anni jiiloɗoɗon ko yeesu peganoɗo o o ala ɗo o wurti hotono wirunoni ngare jiye nokku moɗilino o jawnoɗe e jahon mbiyon albuɓe makko ɓe o wurtii temawo adoyo on galile ko toon jeyiton mo ko ɗum joginomi ko mboɗa haalana on ɗon e ɗon ɓe gummiɗo yanade to tawi kulol e weltare mawde ina jiɓodiri e ɓerɗe maɓɓe ɓe dogi ɓe nawani almuɓeɓe makko ɓe on kabaru tan yeesu fotti e maɓɓe wiɓe on calminama ɓe ɓattimo ɓe nangi e koyɗe makko ɓe cujjanimo e on saha o wiɓe woto kule jehe mbiyoye bandiraɓam ɓe yo kuccu galile ko toon ɓe jiyatami nde rewɓe ɓe goni e lawol nde hunde e soldateɓe renannoɓe yanade ɓe hooti wuro habri ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe ko kewno ko fof ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe mbaddi e hohoɓe ɓe caggal nde ɓe kawri e konngol ɓe njeeni soldateɓe kaalis jonɗo ɓe mbi ɗumen mbe toon ko almuɗɓe makko ɓe ngari nder jam tawi oɗon ɗaani gujji ɓanndu makko teeso gornere o nani ɗum mamin pool ɗum e haala min dannda on e kala saɗɗa soldateɓe ɓe ƴetti kaalis o mbaɗiri no mbiya ni hono noon on kabaru sari e yahuda en haa e o ñalawma almuɓe sappo e gooɓe njehi galile to hayre nde yeesu wiino ɗumen nde nden ɓe njiimo ɓe cujjanimo kono huunde e maɓɓe ina sikkitino o ɓatti o wiiɓe mi rokkaama kala baawɗe dow asaman e dow leydi nden noon caroɗo e aduna he mbatton leƴƴi ɗi fof no potiri almuɓam mbaptiseeɓe e dow innde baaba o ɓiɗɗo o e ruuhu ceniiɗo o te njannginoeɓe rewde ko njamirmi on ko fof kadi ngannde moɗo wondi e mon ñande fof haa aduna gasa